Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole. Więc. W ten sposób. So, thus. Chociaż. Pomimo tego. Even though, despite this. Mimo to, mimo to. Even so, even so. W porównaniu z, w porównaniu z. Regarding, with regard to. Około, jeśli chodzi o X. About. As far as X is concerned. Tymczasem. W międzyczasie. Meanwhile. In the meantime. W tym samym czasie. Jednocześnie. At the same time. Simultaneously. Później. Na dłuższą metę. Later. In the long run. Ogólnie. W sumie. Generally. On the whole.